վաղը կկայանա «Իմ Արցախը» խորագիրը կրող հերոստամարաթոն 2016-ը։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին աջակցել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև եղբայրական հարաբերություններին։ Հանրությանն է ներկայացվել Արցախ քարտեզակիրքը։ Այսօր հալեվում փակեն լինելու հայկական համայնքին պատկանող բոլոր դպրոցները։ Ստեփանակերտում ընթանում է մայրաքաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների միջև բասկետբոլի տղամարդկանց առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նոյեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 530 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Իմ Արցախը խորագիրը կրող հերոստամարաթոն 2016-ին ընթառաջ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը եւ Արցախի հոգեվոր թեմի առաջնորդ Պարքևարք եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակում են հանդիպումները տեղի հայկական հեղինակավոր կազմակերպությունների պատասխանատուների հետ։ Նրանք հանդիպել են Ամերիկայի հայկական համագումարի տնօրենների խորհրդի հետ։ Արթուր Աղաբեկյանը Արցախի կառավարության անունից երախտագիտություն է հայտնել համագումարի ղեկավարությանը Արցախին մշտապես սատար կանգնելու համար։ Հանրապետության փոխվարչապետը ներկաների ուշադրությունն է հրավիրել հարցերի այն շրջանակի վրա, որոնք ներկա փուլում առավել կարևոր են Արցախի անվտանգության եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև Արցախի եւ Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական եւ քաղաքական բնույթի մի շարք հարցեր։ Ամերիկայի հայկական համագումարի պատասխանատուները կարևորել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախում իրականացվող ծրագրերը եւ այդ համատեքստում իրենց աջակցությունն են հայտնել հերոստամարաթոն 2016-ին, որի այս տարվա հավաքագրված հասույթը կուղվի Արցախի տուժած սահմանամերձ բնակավայրերի վերականգնմանը։ Փոխվարչապետ Աղաբեկյանը եւ Պարքև Սրբազանը հանդիպել են նաեւ Հայ օկնության միության կենտրոնական վարչության անդամների հետ։ Տեղեկացնենք, որ այս տարի ազգային նվիրատվության հերոստամարաթոնը կկայանա նոյեմբերի 24-ին։ ԼՂՀ կառավարության եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ Արցախում շարունակվում է համայնքային կենտրոնների մշակութային տների, դպրոցների եւ այլ հասարակական նշանակության կառույցների շինարարությունը, Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հերթական շենքը, որի շնարությունն ավարտին է հասցվում, Գետավանի համայնքային կենտրոնն այսօրվա դրությամբ գյուղապետարանը տեղակայված է դպրոցի շենքի անբարեկարգ հատվածում, որը զուրկ է աշխատանքային միջավայր ապահովելու ամենատարրական պայմաններից։ 400 բնակիչ ունեցող գյուղը ունի նաև հանդիսությունների սրահ ու ակումբ։ Բնականաբար այսպիսի պայմաններում մշակութային եւ երիտասարդների համար հետաքրքիր ժամանցի մասին խոսելն ավելորդ է։ Իսկ նորապսակ զույգերի համար ավելորդ խնդիրներ ու դժվարություններ էր առաջացնում հանդիսությունների սրահի Կովկասայի բացակայությունը։ Այդ իսկ պատճառով այսօր գյուղում ընթացող շինարարության ավարտին սպասում են անհամբերությամբ կառուցվում է համայնքային կենտրոն համալիր, որտեղ տեղակայված կլինի գյուղապետարանը, ակումբը 150 տեղանոց հանդիսությունների սրահը։ Շինարարությունը սկսվել է 2015 թվականին։ Այս համայնքային կենտրոնը հակեցված ակումբա ունենալու, որտեղ որ մենք անելու ենք ծնունդ, կնունք, հարսանիքներ եւ ունենալու ենք երկրորդ հարկում գյուղապետարանը իր աշխատակազմով, իր աշխատասենյակներով որը որ մինչև այսօր չենք ունեցել։ Գետավան համայնքի ղեկավար Արարատ Զաքարյանը նշում է, որ համայնքային համալիր կենտրոնը պահանջված կառույց է Գետավանում, որտեղ գյուղացիների զբաղվածությունը լուծված է։ Ինչն էլ նպաստում է, որ գյուղից արտագաղթ չլինի։ Գյուղի զարգացման հերանեկարի մասին առաջին հավաստի փաստը նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվն է 50։ Այս տարի գյուղում ծնվել է 12 երեխա։ Գետավանի դպրոցն ունի 64 աշակերտ։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ ԱՄՆ-ն վերահաստատում է իր վճռական աջակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ու բարձր է գնահատում կողմերի հետ անսասանփող գործակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ-ի ԱՄՆ դեսպան Դանիել Բայերը։ Դեսպանը կողմերին կոչ է արել աջակցել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի մանդատը ընդլայնելուն ու սկսել աշխատել հետաքննությունների մեխանիզմների ստեղծման մասին առաջարկության շուրջ։ Երբեք հայկական կողմերը չեն խուսափել հանդիպումներից։ Միակ ակնկալիքը, որ եղել է, այն է, որ այդ հանդիպումները պետք է լինեն արդյունավետ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, խոսելով Ադրբեջանի այն հայտարարությունների մասին, ըստ որոնց հայկական կողմն է խուսափում բանակցություններից։ Ըստ Շավարժ Քոչարյանի անհնար է ակնկալել առաջընթաց բանակցություններում, քանի դեռ կա պատերազմի վերսկսման սպառնալիք, քանի դեռ կողմերի միջև չկա վստահություն, քանի դեռ կրակում են եւ շփման գծում սադրանքներ են կազմակերպվում։ Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցի ժամանակ հայտնած այն մտքին, որ Բաքվի հետ պետք է ուղիղ հերրախոսային շփում լինի, նա նշել է, որ թեժ գիծը տարբեր մակարդակներով գործում էր մինչև 1994 թվականը անկամ հրամանատարների միջև, անկամ մարտական գործողությունների ժամանակ, նշել է Քոչարյանը։ Սակայն նրա խոսքով հիմա կարելի է խոսել միայն բարձր մակարդակով թեժ գծի մասին։ Եթե միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմներ կիրառվեն եւ ընդլայնվեն դեսպան Կասպրշիկի թիմի լիազորությունները, ապա որպես լրացուցիչ վստահության միջոց կարելի է թեժգից սահմանել հրամանատարների միջև, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաշողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը Մեքսիկայում իր հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Նա Մեքսիկայի մեկնել այդ երկրի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գաբրիելա Կուևաս Բարոնի հրավերով։ Վերջինիս այդ զրույցի ընթացքում ներկայացվել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը, արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, կարևորվել է Հայաստան-Մեքսիկա հարաբերություններում տնտեսական կապերի խթանման եւ մի շարք ոլորտներում համատեղ նախագծերի իրականացման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը եւ միակողմանի դիրքորոշման անթույլատրելիությանը։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին մշտապես աջակցել է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև եղբայրական հարաբերություններին։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ Արաչինը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պատրիարքը շեշտել է, որ երկու ժողովուրդների բարեկամական հարաբերություններին աջակցել են ինչպես պետական, այնպես էլ հոգևոր իշխանությունները։ Իր հերթին ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհավորել է համայն Ռուսիո պատրիարքին 71-ի առիթով եւ ընդգծել, որ տոնական միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով բոլոր ուղղափառ եկեղեցիների ներկայացուցիչների մասնակցությունը վկայում է մեծ սիրո եւ Կիրիլ պատրիարքի աշխատանքի հանդեպ գնահատականի արդյունք։ Ուրախալի է, որ մեր պետությունների միջև հարաբերությունները զարգանում են եւ նոր ոլորտներ են ընդգրկում, նշել է Գարեգին երկրորդը։ Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիդյան պալատում ԱՊՀ միջխորհրդարանական դաշնովի հայկական ներկայացուցչությունում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ազգային ժողովի նախագահի Ուշա մեդալով ապարգևատրել է Սանկտ Պետերբուրգի հայկական համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների։ Նա կարևորել է Սանկտ Պետերբուրգի հայության դերը հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնման, հայապահպանության, հայկական մշակույթի պահպանման եւ տարածման գործում։ Ռումինական Meteor Press հրատարակչության կողմից տպագրվել է գերմանացի լրագրող պատմաբան Միքայել Հեզեմանի հայոց ցեղասպանությունը աշխատությունը Ալեքսանդրա Կատրինա Չորնեի թարգմանությամբ, որը ներկայացվել է Ռումինիայի ամենամեծ Gaudeamus գրքի միջազգային տոնավաճառին։ Գրքում առաջին անգամ ներկայացված են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Վատիկանի գաղտնի արխիվների ցանված նյութեր, իսկ որպես բնաբան զտեղված է Ֆրանցիսկոս Պապի հայ նահատակների վերաբերյալ 2014 թվականի մայիս 8-ին հնչեցրած խոսքերը։ Իրաքի Քուրդիստանի մշակութային մայրաքաղաք Սուլեյմանիում նոյեմբերի 20-ից 23-ը տեղի ունեցել Գալավեժի թվով 20-րդ փառատոնը, որը նվիրված էր հայ քրդական հարաբերություններին։ Իրաքում Հայաստանի դեսպանատան կցորդ հյուպատոս Սմբատ Խաչատրյանը ողջունելով փառատոնի կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին կարևորել է մշակութային կապերի ամրապնդումը, ժողովրդների միջև բարեկամության կամուրջների կառուցումը։ Նա հատկապես կարևորել է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված քննարկման անցկացումը։ Անդրադառնալով Հայաստանում քրդական համայնքին Սմբատ Խաչատրյանը նշել է, որ նրանք հայկական հասարակության լիիրավանդամ են՝ սեփական լեզուն, կրոնը, մշակույթը եւ ավանդույթները պահպանելու սահմանադրորեն ամրագրված իրավունքներով։ Ծրագրում մեկ օրը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության թեմային։ Հանրությանը ներկայացվել հոգու պարտ հասարակական կազմակերպության եւ հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի պատրաստած Արցախ քարտեզագիրքը։ Աշխատությունը երրալեզու է՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Աշխատության առաքելությունն Արցախի պատմության, մշակույթի եւ զանազան այլ նյութերին հայ հասարակության հաղորդակից դարձնելն է, հատկապես Արցախի խնդրով ի պաշտոնե զբաղվող քաղաքական գործիչներին, ինչպես նաեւ մեր ճշմարտությունը պարզապես օտար հանրությանը ներկայացնելու քարոշչական նպատակներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սիրիական Հալեբ քաղաքի արևելյան հատվածի երկնքում ուղաթիռից երեխաների գրած 6000 նամակ է գծվել, որոնցում փոքրիկները պատերազմն ավարտելու գոչ են անում։ Նամակներից յուրաքանչյուրում պատմում է ռազմական գործողությունների թիրախում գտնվող տարածքներում ապրող խաղաղ բնակչության մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հերրախոսային խոսակցության ընթացքում քննարկել են Սիրիայում, Ուկրաինայում եւ ընդհանուր առմամբ մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Սիրիայում հակամարտության կարգավորման ուղիներին, այդ թվում Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևի կենսագործման կարևորությանը։ Միացյալ Նահանգները դեմ է Ռուսաստանի եւ դեֆակտո վրացական շրջանի Աբխազիայի միջև միացյալ զինված ուժեր ստեղծելու համաձայնագրի վավերացմանը։ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում Ռուսաստանի եւ Աբխազիայի միջև միացյալ զորախումբ ստեղծելու վերաբերյալ կնքված համաձայնագրի օրինականությունը, ինչի մասին հայտնել է ՊԴՊ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Մենք չենք ճանաչում այսպես կոչված համաձայնագրի օրինականությունը, քանի քանի որ այն հիմնված չէ գործող միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, ասել է Քիրբին։ Հիշեցնենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է զինված ուժերի միացյալ զորախումբ ստեղծելու մասին Ռուսաստանի եւ Աբխազիայի միջև համաձայնագրի վավերացման մասին համաձայնագիրը։ Համաձայնագրով մասնավորապես որոշվում է, որ միացյալ զորախումբը նախատեսված է զինված հարձակմանը, ինչպես նաև կողմերից յուրաքանչյուրի անվտանգությանը սպառնացող այլ վտանգներին համարժեք արձագանքելու համար։ համար Նշվում է, որ ագրեսիայի անմիջական վտանգի ընթացքում եւ պատերազմական իրավիճակում Միացյալ Զորախումբն անցնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից նշանակվող Միացյալ Զորախմբի հրամանատարի անմիջական ենթակայության տակ։ Մարզասերների համար Արցախի պետական համասարանի մարզադահլիճում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մեկնարկել է մայրաքաղաքի հիմնարկ ձեռնարկությունների միջև բասկետբոլի տղամարդկանց առաջնություն։ 8 թիմերի մասնակցությամբ այն անցկացվում է շրջանաձև եղանակով։ Անդրադառնալով առաջնության նշանակությանը մրցումների գլխավոր դատավոր Էմիլս Օգանեսյանն ընդգծել է, որ այն ուղղված է Ստեփանակերտ քաղաքում բասկետբոլի զարգացմանը եւ մասսայականացմանը։ Մեկ հայտարարություն։ ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի պետական գույքի կառավարման վարչությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կայանալու է պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վաճառքի դասական աճուրդ։ Աճուրդի պայմանները ներկայացված են Ազատ Արցախ թերթի 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ի համարում տպագրված հայտարարությունում։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել աջորդային հանձնաժողովին 047 94 0903 հեռախոսահամարով։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան։